Hori da ez, eh, entzurtan erabaki dugu beraz elgarretaratzi iraunko jori eh, antolatzea. E, zer egan nahi du elgarretaratzi iraunko ja, hori aletxe handi batzuk instalatuko ditugu, e, instalatuko ditugu hemen, plazana, eta jendea egonen da gau eta egun hemen beraz nagusiki jendea informatzeko. Eh? Espero dugu elkargune informazio gune bat zaita hemen lau egunez. Espero dugu ere ba eragileak pasatzuko didela eh, ez, gure, gure ikustera. Eta gu ere joango gira jendeen gana, merkatuen gana, ez, traktaketak eta bar egiten. Gauero elgarretaratzeak izanen direla seiak eta erdietan. Salbo ostegunean bostak terditan, erabaki eguna baita. Uh, Astezken atxean izanen da itzaldi bat, uh, bake prozesuari buruz eta preso eta ieslarian ez, itzulerari buruz, bake bidea eta bagoazeko kidek animatuta. Frisoen kolektiboak eh, hainbat ekimen egin ditu, joan den astetik segitzen du aste honetan, eh, eh, berez. Ekimen horiek dira dibidez uh, ukatzen da plateja, eh, hartzea, edo ukatzen da zeldatik ateratzea. Hori da ez, eh, erabaki dugu beraz gajetaratzi iranko jori antolatzea. antolatzea. Borain txistalatzen gida, gero pentsatzen dugu ez dela arazurit izanen Angeluko erriko etxarekin, Oliv Jauna izan da uh, urtahileko manifaren babesleetariko bat. Uh, bere uh, eh, erritak bat da, eh? espero dugu bere ardurak ere hartuko dituela eta ez duela oztopatuko ekimen hori. Zer nahi du iraunko ja, besinplike hori handi batzuk instalatuko ditugu hemen, plazana, eta jendea egonen da gau eta egun hemen nagusiki jendea informatzeko. Eh? Espero dugu elkargune informazio gune bat zaita hemen lau egunez.